Домік, у якім жыве Саша Плоткін струхлелы стары, але з усімі адметінамі местачковай фацэнтнасці. Пафарбаваныя ў жоўты колер аканіцы, высокі ганак, франтон за кенцам. Стаіць ён у ціхім завулку пад навісю таполяў. Пад самымі вокнамі разросся куст бэзу. Міця найчасцей ходзіць сюды да плоткіна. Хлопцы, якія рушылі на ўсход, далёка не адышліся, вайна пераняла, прыгнала дамоў. Мікола цябут зашыўся недзе і носа не паказвае. З вілюгам і гарнаком меця не вельмі знаёмы. Таму калі выдараецца вольная часіна, ён ідзе сюды і ўжо разам з плоткіным да прымакам. Новыя ну, знаёмыя, з якімі ў девятым класе і вучыўся міце ўсяго два месяцы. Цяпер адзіныя дружбакі. Плоткін маўклівы стрыманы, але з іскрынкамі смеху разумных шэрых вачах. Жыве Саша ў невялікай сям'і, у якой акрамя яго маці і малодшая сястра. Яму адведзены пакойчык бакоўка, аддзелены ад зальчыка, фанернай перагародкай. У гэтай цёплай утульнай бакоўцы меця з плоткіным гуляюць у шахматы. Маці шые, работы ёй хапае цяпер, аднастайна з кароткімі перапынкамі стракоча нажная швейная машына, за акном шэраг, мура, сыпляцца стаполя ў жаўталіст хлопцы перастаўляюць фігуркі і маўчаць. Гаварыць няма пра што. Бывае, яны гартаюць або перакладваюць месца на месца кнігі. Кніг у кожнага з іх трох цяпер процьма можна лічыць па цэлай бібліятэцы. У той час, калі местачковыя тарбахваты валаклі з магазінаў і склада ўсё, што засталося пасля немцаў, хлопцы рынуліся ў бібліятэкі. Там таксама пагаспадарылі ахвотнікі да нажывы. Сталовы шафаў не было, кнігі гарой ляжалі на падлозе. Можна выбіраць, што хочаш. Некалькі дзён у запар прымак плоткіны міць прыходзілі то ў раённую, то ў школьную, то ў бібліятэку былой лясной школы найбольш багатую рэдкімі яшчэ дарэвалюцыйнымі выданнямі. Кнігі насілі дамоў мяшкамі. У міці ды да у хлопцаў таксама усе рускія класікі, много зарубежных, слоўнікі, энцыклапеды і наогул усё, што здалося ім лепшым у трох местачковых бібліятэках. Да войны пра такія кнігі можна было толькі марыць, а цяпер сядзі, чытай. Але і не сядзіцца і не чытаецца. Глуха, як у склепе у мястэчку. Чуткі неверагодныя. Невядома, хто іх пускае, але яны разносяцца хутка ад чалавека да чалавека, збіваюць з панталыку сеюць, цяжкі невыносны сум. Гавораць, чорт ведае, што немцы захапілі Маскву, Леніннград дабіраюцца да Урала. У гэта нельга паверыць, нельга згадзіцца. Але хоць бы якая прасветлена, хоць бы адзін чалавек сказаў суцяшальнае слово. Пачуеш адно. Нашы адступаюць. Да прымака хлопцы завітваюць, каб прачуць што-небудзь новае. Ён жыве ў гарадку. Так называюць пасёлак, які ўзнік у самым цэнтры мястэчка. Да мы тут новыя, хоць і ў беспарадку размешчаныя, пабудаваны найбольш віднымі людзьмі. І яшчэ ў даваенныя гады. Большасць гэтых асабнячкоў да апошніх дзён пуставала. Гаспадары выехалі сем'ямі, Цяпер іх займаюць персоны, якія невядома адкуль выплылі, начальнік паліцыі, паліцэйскія. Новая ўлада ўсталёўваецца. Весткі прымака змрочныя, нярадасны, але хоць што-небудзь ведае. Арол нашы здалі паведамляем. І бранск таксама. Пазаўчора гаварылі пра Маскву урала сёння толькі арол, хлусня. За што купіў, затое прадаю. Паліцэйскія плятуць. Алексей прымак праводзіць час трохі не так, як яго дружбакі. У гэтыя пустыя панылыя вечары ён сустракаецца з дзяўчынай, якую яны ў траіх называюць лётчыцай. Яе ўжо бачылі і міці і плоткін вясёлыя прыгожыя з хлопцамі за панібрата носіць скураны лётны шлем Алексей старэй за іх на два гады яму ўжо 18 нельга сказаць каб ён быў вельмі прыгожы ці дасціпны але дзяўчаты да яго хінуцца это было заўважана яшчэ да вайны і для міці гэта вялікая тайна Алексей заўсёды цвіце усмешкай, яго можна назваць сімпатычным. Але цяжка поверыць, што ён ведае якія-небудзь асаблівыя словы, якіх прагнуць дзяўчаты. Наадварот, Алексей гаворыць пра самае звычайнае. Ён умее, калі трэба падпусціць жарт вострае слоўца, Дык ці ж ён адзін гэта умее. Слухай, цябе цягне да лётчыцы, дапытваюцца хлопцы. Не, Але ж ад суму здохнеш. Пра што вы гаворыць? Не пра што, а я адчапіцеся. Пра знаёмых дзяўчат Алексей не любіць расказваць, загадкава усміхаецца. Гледзячы на гэтую усмешку можна думаць усё, што прыйдзе ў галаву, душы міця, зайздросціць прымаку, найбольш той яго лёгкасці, з якой ён паводзіцца з дзяўчатамі. Здаецца, ён ведае нешта такое, чаго міце від, ну ведаць ніколі не будзе, ніколі не пераступіць мяжы, якая аддзяляе яго ад прывабных загадкавых істот, якімі нечакана сталі дзяўчаты. Пра сюзану, Міця думае цяпер мала, толькі зрэдку всплывае яе вобраз, пакідаючы ў душы ціхі прыемны смутак. Пасля ўсяго, што адбылося, яна як бы адышла, аддалілася. Міці цяжка нават уявіць, якая яна, як гаворыць, усміхаецца. Сюзана тут у мястэчку, але ён, баится нават выпадкова спаткацца з ёю, што ён скажа ёй. В адзін з тых дзён узяўшы кошыкі рыдлёўкі, яны ўтрох пайшлі на асушанае балота накапаць цукровых буракоў. З іх у мястэчку вучыліся варыць павідла. Дзень жыстых муры, клетка перакапана, сям там знойдзеш кволы нікім не заўважаны бурачок. Пакалупаўшыся ў тлустай чорнай зямлі селі на кучу бацвіння, прымоўклі. Узбочка лектара езджае дарога, але ўжо метраў пра сто не відаць яе, губляецца ў густой шары імжы. Не відаць ні мястэчка, ні бярэзніку ў скрай тарфяніку і ўражанне такое нібы яны ў трох адны на балотнай клетцы пад асеннім нізкім небам. Узмрочны гэты дзень, як ніколі за ўвесь месяц адчулі хлопцы сваю адзіноту. На іх вачах асушалі балота. Мабыць, кожны з іх проваливаючыся по поясу тваню рудую покрытую вясёлкавыми плямами ваду лазіў сюды по яйке диких качак пастреляные гильзы пасля зімовых чырвонаармейскіх маневру і недзе ў душы яны мабыць ганарыліся калі чыталі ў газете про ўраджаі жыта і бульбы на гэтым самым гіблым памятным і знаёмым з дзяцінства вясной пасеялі тут цукровыя буракі хто раней чуў пра іх все это прайшло а што наперадзе Саша плоткін прыўзняўшыся з зямлі пачаў чытаць верш в минуту уныния о родина мать я мыслью вперед улетаю. Еще суждено тебе много страдать, но ты не погибнешь, я знаю. Им тром стало хороша от шчырых крыху сумных радков, от того, что жил на свете великий поэт некрасов, які не бы угадал их сённяшний настрой дзень гэты міцю запомніўся адзін з чарады аднастайных панылых з хлопцамі лягчэй весялей сустрэча з імі свята але найчасцей міця адзін летне што раніцы ходзіць у лес осень грыбная грыбоў блукаючы па верасах і радкалесю на назбірае полную коробку лубянку, але яны не прыносяць былой радасці. Мітям володае дзіўны, упершыню зведаны настрой, калі ўсё навакольнае здаецца несапраўдным, нереальным, а толькі сном, цьмяным адбіткам неча сур'ёзнага вялікага, што атуліўшыся бачнасцю звычайнасці, стаілася ў шматзначнасці сваёй і раскрыецца па часе. Лес той самы знаёмы блізкі з дзяцінства. І разам з тым ён зацяўся, хаваю паўзмроку штосьці загадкавыя таямнічыя вершаліны сосен шумяць по-асабліваму трывожна і насцярожана просто болей нельга верыць у тое нібы ўсё што трапляецца на вочы такое якім на першы погляд здаецца Усё павінна мець другі ўнутраны і стоены сэнс жыццё стало незразумелым. Ранейшыя паняцці перавярнуліся ў ім, аказаліся хісткімі і няпэўнымі. Думае міця і пра немцаў. У іх краіне нарадзіліся Маркс і Энгельс, былі рэвалюцыі забастоўкі. Дзе ўсё гэта? Куды яно делалася? Міця верыў да вайны, што рабочыя ўсіх краін браты па класу у іх аднолькавыя інтарэсы. Это было зразумела. Аднак у гэта ўжо нельга верыць. Бо ўсе тыя гарматы, танкі, самалёты, які ён бачыў, зрабілі сваімі рукамі нямецкія рабочыя. Навошта яны іх нарабілі? каб забіваць такіх жа, як яны самі савецкіх рабочых. Выходзіць кавала хлеба для іх немцаў даражэй за смерць братоў па класу. Міця ўжо бачыў немцаў. Тады, калі немцы займалі мястэчка, ля будкі спыніліся тры грузавікі, і салдаты, якія з іх вылезлі, насыпаўшы ў кацёлкі розных парашкоў пачалі гатаваць абед. Яны доўга ели, потым пілі каву, падліваючы ў яе віно. З выгляду гэта звычайныя салдаты, найбольш маладыя, Мцю здзівіла, што яны з такой раскошай ядуць. Чырвонаармейцы Сярод іх былі лейтенанты, капітаны і нават адзін майор. Калі ішлі на фронт таксама аднойчы атабарыліся ля будкі і таксама гатавалі абед. Елі яны звычайную прасяную кашу сухарамі. Адзін пажылы немец твар якога здаўся міцю прыветлівым добрым, даў сястры танец у керку. Дзяўчынка баялася браць, і ён гладзіў яе па галаве ласкавай з усмешкай угаворваючы. Немец быў самы звычайны чалавек. Міця не ўбачыў у ім нічога звярынага, такога, якімі маляваліся ў яго ўяўленні фашысты. Міця нарэшце асмялеў і цяжка падбіраючы нямецкія словы, спытаў: Зіндзі арбайтер вы рабочы. Твар немца перасмыкнуўся, вочы забегалі, азірнуўшыся ён спалохана правою: Біз до юда, ты яўрэй. Меця зразумеў, пра што пытае немец, да яго не дайшло толькі чаго той баіцца. Але ахвота размаўляць прапала і он адказаў фразай, якую паўтаралі летне на кожным уроку нямецкай мовы. Індершуля Лернерн вірді дзедойчыш прахе. У школе мы вывучаем нямецкую мову. Год год! Немец загергетаў яшчэ нешта, але з яго слоў міця нічога ўжо не зразумеў. Узбот шляху, валяются бляшанки з-под кансерваў бутэлькі сарабрыстая папера абрыўкі газет газеты яшчэ за летнія месяцы але міця іх подбірае хочацца ведаць што пішуць немцы для саміх сябе толькі нямецкай мовы ён не ведае з десят слоў знаёмае дно Ад гэтага крыўдна ў школе за чатыры гады можна было мову вывучыць. Пра гэта заўсёды гаварыла Марія Івановна. Але хто яе слухаў? Вечарам дома, узброіўшыся слоўнікам, міця спрабуе чытаць знойдзеныя кавалкі. Адна газета цэлая, нават з партрэтам гітлера, вялікім выдрукаваным чырвонымі літарамі загалоўкам на першай паласе міця прыглядваецца да гітлера Наблічча яго не мае ніякай прывабнасці страшны рот крывы вочы як у шалёнага і яшчэ гэты касмыль на лобе Нечым няўлоўным гітлер падобны на грузчыка зыка быў такі на станцыі Получыўшы грошы зык подбегам шыбаваў краму, напіваўся і п'яны чамусьці заўсёды стараўся ўзабрацца на што-небудзь высокае на паркан дрэва, аднойчы залез нават на дах сталоўкі. Адтуль напінаючыся варочаючы вачами крычаў: « Слухайце мяне народы! тыя, што стаялі ўнізе, глядзелі на зыка, як на дзіва, слухали, рагаталі. Нарэшце прыходзіў міліцыянер, лес на дах і ўсё канчалася. Праз газетны тэкст да сэнсу напісанага міця прабіраецца праз густы цёмны лес. Бывае, што і словы ўсе перакладзены, стаяць як салдаты вольным страі, а сувязі між імі ніякай. Трэба яшчэ ведаць граматыку. Зрэшты сёе тое міце разумеем. У газетах найбольш пераможныя рэляцыі аб летніх баях пад смаленскам кіевам, шмат высокіх гучных слоў, всявышні дух, Бог, воля нацыі, Ёсь нешта пагрозлівае ва ўсіх гэтых словах выяўляюць самалёты танкі гарматы вясёлыя твары салдат якія ехалі на пыльным шляху на вайну як на пагулянку Нашы адступалі змардаваныя ў выцвелых ад поту гімнасцёрках з чорнымі няголенымі тварамі І калі міця думае пра тое што хочацца бачыць про наше наступленне утёки немцаў яму становится страшно Цяжко уявіць каб змардаваныя чырвонаармейцы з аднымі вінтоўкамі пагналі назад гэтую жалезную армаду